Tri. Dva. Jedan. Čitaj. Dragi naši slušatelji, došli smo do najuzbudljivijeg dijela večeri, to je knjiški dvoboj u kojem dijelimo karte za predstavu krimi dramu Jedna od u Kalvariji u nedjelju u 20 sati. Samo su u studiju Dragana Stojanović i Bojana Guberac. A tko je vidio depresivan biti ponedjeljkom da ne budete u ovoj zimskoj depresiji? Mi vam dijelimo dvije ulaznice za nedjelju za jednu od, ali to nije jedna od ko što se čini. To je jedna odlična, odlična krimi drama koja se odvija u Kalvari ovog vikenda koji ne smijete, ne smijete propustiti. A s obzirom da je krimi drama, onda je i moja kolegica Dragana izabrala i pomno odabrala e, autora ili autore. Ja i dalje ne znam, saznaću. Na vama je samo da pogodite o kojoj se knjizi radi ili o kojem se autoru radi. Poznavajući Draganu, Dragana je jedna jako dobra duša pa su i njeni odabiri onako lagani, ona će vam tu uvijek pomoći uskočiti. 210777, to je broj na koji nas zovete i tamo nam kažete, lijepo pogodite. Ne moramo baš više previše tu govoriti, to se zna. 210777 nakon što mi pročitamo svoje, nakon što mi spojimo našu krimi dramu, na vama je samo da pogodite o kojim se knjigama radilo, odnosno autorima. Ili ovaj put autoru, ne znamo. Držim te u neizvjesnosti. Čini mi se, Watsone, da ste se ugojili 7,5 funti od kada se nismo vidjeli. Kako ste došli do njih? Ne zato što bi on prema Irini Adler gaju osjećanja slična ljubavi. A primili ste moju poruku? To je moj prijatelj i kolega dr. Watson koji je tako ljubazan da mi s vremena na vrijeme pomogne u mojim slučajevima. Otišao sam u grad zbog imovinskih problema i u Regent Streetu najđem na njega. Bio je pohaban. Poslije cijela stvar neće više biti toliko važna da bi mogla utjecati na europsku povijest. Kad je Alice porasla, postalo je još gore. Naš posjetilac gledno iznenađen pogleda na opuštenu ispruženu priliku čovjeka kog su mu upisali kao najpronicljivijeg i najenergičnijeg agenta u Europi. Ja sam uskresao brg da može učiniti najgore. A Irina Adler? Kad sam sišao, zatekao sam ga u razgovoru s njegovim sinom. To je zaista neočekivan obrt, rekoh. Svi su izgledi da će oboje mladih zajedno sretno proživjeti svoj vijek, nemajući pojma o crnom oblaku koji leži nad prošlošću njihovih otaca. Dragi slušatelji, radi se o jednom od najpoznatijih krimi pisaca 20. stoljeća. Na vama je samo da pogodite o kojem se liku radi, knjizi radi, pa knjiga više manje, ovo ipak serijal, jedan dosta, dosta poznat o najuspješnijem detektivu svih vremena, a ostalo ćemo prepustiti vama. Evo da vam još, još, još i malo pomognemo kad je već ova zima, kad je već ovaj ponedjeljak. Dragana, jesi ti moj Watson? ja sam tvoj Watson. Eto, mislim da smo sve rekli 210-777, e, zovite nas, e, pogodite o kojem se to kultnom liku radi, ne morate ni pogoditi knjigu e, i osvojite dvije ulaznice za najbolju krimi dramu u Rijeci, jedna od u Kalvari ovoga vikenda. Slušamo se. My house in Budapest, my, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus, Leo, you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all for you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. give me one good reason why I should never make a change. baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words out, I'll up and run. la-di-vi-do. Oh, the you, ooh, ooh, la di do Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. Dobro večer. Čujemo li se? Čujemo, čujemo. Čujemo se, dobro večer još jednom. E, dobro večer, smanjio sam radio. Evo, smanjili ste malo, nemojte zadugo, evo, samo dok, jeste li pogodili o kojem se to kultnom liku radi? Pa, zanimljivo pitanje samo. Mhm. Znači, Pitanje je želim čuti. pitanje je samo kojem se kultnom liku radi ili ti ga najpoznatijem detektivu 20. stoljeća. A kao Sherlock Holmes. Tako je, bravo. bravo. <laughs> Eto, osvojili ste ulaznice, dvije ulaznice ove nedjelje za krimi dramu u Ri teatra u Kalvariji. Eto, e, Jedino što nam morate učiniti je ostaviti svoje ime i prezime kod našeg tonca Tonija. Ali to ne morate u eter, eto, to ćete, samo našem toncu Toniju, kako je i Dragana rekla. Uživajte i slušajte nas e, opet. I dalje. Evo, zahvaljujem. Pozdrav! Pozdrav. Eh,